A sada svakako eh, želim da pogledamo ovaj dokumentarni film i također iznimno povuku da čujemo, nakon čega će, ako mogu da mu htje se i proučiti dobro. entuzijasta iz nekoliko um, udruženja formirala koordinacijski odbor koji je pristupio prezentaciji i promociji i javnom predstavljanju problema našim svjetskim braće u Palestini, u bosansko-hercegovačkoj javnosti. Danas e, su oni ovdje pred nama, muftijstvo Mostarsko je njihov domaćin, a u tom organizacijalnom u stvari koordinacijalnom tijelu su udruženje građana Svitanje, udruženje građana Mladi muslimani, ženska edukativna e, organizacija i ženski edukativni centar Nahla, udruženje polaca Gazi Husrovbek, udruženje građana Horizonti, udruženje studenta Sara i Bosna, džemat ekonomskog fakulteta, džemat tabačkog mesprida, džemat studentskih dom Neđarići i omladina Cari Djeđanini. E, svima, svima e, njima se zahvaljujem na trudu koju ulažu na prezentaciji problema naše muslimanske braće, a našim gostima želim dobrodošlicu. Pred vama su e, Nezim Fedija Halilović Kuderes, savjetnik u Vakskoj direkciji Islamske zajednice u Sarajevu, E, magistar Sulejman Fidjelčelković, glavni imam Međuseksanske zajednice i i naravno e, muftija e, Mostarske Sejf Fidjes Majčić. Mesudu Aksa je prva kibla umeta, prva kibla muslimana i to je naš treći harem ili treće mjesto po važnosti i vrijednosti u, srcima muslimana. To je mjesto odakle Muhammed Ali Nisselam uznesen, uzdignut na najviše nebo, a Umar ibn Khattab radijallahu anhu je e, Palestinu u u pokoljenima koja dolaze, pa i nama i generacijama koje dolaze iza nas. To je prostor koji se nalazi na današnjem teritoriju e, nekoliko zemalja, Libana, Sirije, Jordana, ono što zovemo danas Palestinom i Izraela, naravno okupiranom teritoriju od strane Izraela. Površina Palestine iznosi 27.000 km kvadratnih, a danas ona graniči upravo sa ove četiri zemlje, Egiptom, Sirijom, Jordanom, Albanom, ako ne računamo a, e, tu a, e, zvanu Izrael. Palestinski narod je 7 miliona i stanovnika, dok ih je danas tek 2 miliona i 800 hiljada u Palestini od e, tog ukupnog broja u svijetu. Ostatak je protjeran i oni su palestinska dijaspora, kao što i bošnjačke dijaspore ima isto toliko danas u svijetu. No, da ne bih ja e, pred nama su i sa nama su naši večerašnji gosti. Prvi će govoriti su Ivan Čeliković, a nekoliko eh, kratkih naznaka znak predstavljamo svojim Finije Želkovića. On je rođen 1958. E, godine u mjestu Tršće, općina Kakanj. 78. 1978. godine izvršio daljnje postav u Begu Universu, diplomirao je na fakultetu islamskih nauka, a potom magistrirao na univerzitetu u Damasku. I to na temu rukopis Mehmeda Efendije Hanđića, a je o propisima Sure i Bekara. Dvije ima, imam u Luka od 79. ili 82. od kada je glavni imam Međunarodne islamske zajednice Kakanj sa prekidom u toku agresije na Bosnu i Hercegovinu zbog angažmana u armiji Republike Bosne i Hercegovine. E, nakon u toku rata i nakon rata je intenzivno radio na formiranju i očuvanju IC televizije u Kakvu, koja i danas a i naš veliki trud na polju davi poznate po organizacijalnim sposobnostima i riječivosti. E, nadam se da ćete napojiti svoju أعوذ بالله من شرور شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد برشا الستر السلام عليكم الله جل الله nagrade vaše čast da bude consacri questi više objave spuštanja Rosamila. artikl, nek mi Allah oprosti, a i vi što upotrebuje artikle ne razumijem. Ko bude se pridržavao usla uz artikl koji dođe, bit ćemo to dobro. Ko bude suprotno radio, kako piše u upustvu, neće to zaživiti. Ako piše da u televizor ne spaš vode i ne periš deterđenta, poslušaj. Pa znam pred ostavi svoju vodu. Ne boji tam jer ti ćeš dobro, bit će čisto. Ali umra kad upališ, da ne vidi ako se nešto ne zapuši, ne može niko okrenuti, nešto mi se pa je piše, pa znam odluka mi kaže što je prdao, nemoj ti svoju logiku držati, nego drži logiku onoga koja je proizvod pravi. E, vraćam se na nas. Nemoj, brate i sestra, da odluku drži kakav čovjek treba da, kakva sreća treba da u svijetu izgleda na tvojoj logici. Sreća izgleda sreća je onakva kako je Allah zadržano u Kur'anu i poslanje. Zašto? Zato što on zna dobro što nama najviše koristi, a što gleda. Ovo se ovo zato zbog jedni stvar. A to je, praćno i sestre, vežite svoje srce za svoje gospodara. Ono nije od ovoga svijeta, ništa ga smiriti na ovom svijetu neće do stvari svojega svijeta. Tu ne zaboravimo. Da tražite, da ga smirujete od dunjavučkim stvarima, nikad ga smiriti ništa. Može čovjek imati košta koga sve pamet, ali sluša, ako me je nemirno srce, on ne može spavati. Nije miran. A sa strane ga gledaš probiti srta i zadovoljno. jako je bitno da ovo što govorim pokušajte da razumijete. Ne trošite uzavu i svoje vrijeme. jer na tome baziramo stvari. usmjeramo sebe, što je kod svoje vlastno vrijeme. A neka Boga ti užavi na vremena. Pa predavanje me na vremena, znaš, moram ono školu. Jer se mi bojim. Allah kaže u Kur'anu, nemojte ubijati svoju djecu i strava ono, na glavu. Ne kažete mi glavu. Ubijati. Kad otac kaže ne idi u mekter ili ne idi u mekter, jer je muško puno zauzeto pa nema vremena. I na kuda babo i mati ga ubijaju, ubijaju. Pa dugo. Kad ga ubiješ dugo, šta će ti više isti? Ono je pasnoće bez babe i bez majke. Jer kad ubiješ ga dugo, šta si mu radili? Ja, je dugo, uvijek. Ne bojte se ova vas, ako ne budete riskirati se, to u ratu. Ja znam nekoliko već porodica Bogom dao nema ni baba, nema te... Ona tu ima. Allah dan, pa kući je dobro. Da vidi imaju cipace, jakice, imaju. Idu, Neko se Bogu. Pa kada je zahvaljujući Amiđi najgledniji, Neko će uvijek će Amiđa najgledniji neko će. Neko će kazati, bez obzira što je u kakvu, Čuli smo da ima u kakvu straju tvoje djece bez babe, bez matere, a on je To što se ti sjeti i što ti je srce pomošao, blago tebi, a ne zaboravi da se ne uvešaje srce bez Allaha. Niko dobar ne može biti bez Allaha. Niko ti ni štetu ne može nanijeti također bez Allaha. Onako ne da i illa izgleda. Niko nikom štetu neće nanijeti dok Allah završava Isu ne da Ovo se govori o Kad je srce nije kako treba i ova stvari, su tako trebali. Brašno i e, sestre, mi osjetno imamo vladare države, čija su srca bolest. A poznani kaže, e, ima u čovječjem tijelu jedan organ, ako je on slab ili bolestan, bolestan je čitav tijel, trpi čitav tijel. Ako je ono zdravo, zdravo je čitavo tijelo. Rad, to je srce. Nažalost, mnoga ova srca naše braće vladara su bolesni. Kad je bolest valja i nama ovdje trpiti. A trenutno Palestina i narod Palestine najviše trpi. Da je Bogno u mnogim islamskim zemljama, da su zdravija srca, ne bi onda bili u situaciju kako se nalazi. Da, evo vi znate u posljednje vrijeme, isključenim im struju. 30% struje im daje Egipat na 70% Izrael i gore. Kad isključe struju, razmišljaju hoće li različiti starci, hoće li u inkubatorima ili će oni ranjih kojeg su doveli da ga operišu, jer moraju neko. A biti u situaciji da odlučiš čiji ćeš život ugasiti ili staviti koju kategoriju stavite u tešku situaciju, molim Boga da i vas šaljeću, šaljući vodu jedan drugom. Mnogi su oko kuca sad ukopani, jer su mnogi od ove stava bili osvajani kuca. I kao da pitaju, pa ima niko od vas danas da ponudi svome bratu, makar kutljaj vode na miru, ako ne može uraditi kao što je A mi odgovaramo ovdje ima i bići, Makar bilo šta, učestvovat ćemo Makar da pomogne, da jedni druge prepoznam da služimo u smislu hadisa, da se muslimani u jedno tijelo. Kad jedan organ zavoli, čitavo tijelo, trpi. Muslimani se moraju raditi protiv rata. se, ne zaboravite da se obradujete svome komši kad je radost. A osjetite bol u svome srcu ako ga je nešto zatrafi. U nas je sve opravno. Kada dobro krene, što kada smo sami? E, no, polako je, to. Šta je tu sam? Sin diplomira, pošto je sa desetkoga elektrotečnog fakulteta. Ti govori ome, e, kupio ga je to. Pa ljudi, šta? Ne zna studenta a 9,6 prosjek momka na fakultetu. Kupio diplomu, osnovno Šta je to samo? Nemamo pravnosti, nemamo mogućnosti da pokažemo na fred, nego odmah daj, daj mi kako ugodimo. Šta je to samo? Čovjek u komšinu kupio golfa 2000 stvari. Dobio sam ne bol zdrave ljudi, za njega je to osvojio svi. Došao u komšija, kaže, jesi vidio, kaže da je, kaže, ona je farba. Vidiš uvijek i iz ovo primijeti. Šest grešaka, pa možete znati kakav je golf od A nije 29.000 koga pogreška. Prirodno je da mora negdje ono kamti. Ali sada on sada ubaci, da čovjek ne razumije da on jedan put samo 2019. da kupi golfa dizela, da ova dođe komšija i da, da Allah dade sutra najveće se natvore i ga sa ovim golfom radi. Ova govori primjer i životinu čovjek. Šta je to sama? Eu care și-a expus de o je mu falio ono eu u ăsta, vreau de starban, od prekuta kupuje golfa, pa prirodno, šta je to sad? Drugi kupio kravu na pijaci 1500 dana, došao i komše, ja kupio, uvijek da se obradi, ja dolazim na veliku dočujem. Kaže, ja mogu se nakon dovoru za 900 kupio. Da, boksaš. Čovjek su roška ne zaspao, jer je 300 maraka odšao više, namjera bi da je da svi skupa pred tobom sudnjem danu budemo kao svjedoci da smo pomagali jednim drugima ili makar da Da vas Aleyhisselam arasında Uvaženi mami, draga braća i sestre, salamu alaikum barakatuh. Govoriti o Palestini je naša islamska i civilizacijska obaveza, a muslimani ne samo da imaju pravo na Palestinu, već imaju obavezu kao pripadnici umeta poslanika sallallahu alaihi wa sallam da brane i oslobađaju Palestinu, odnosno da brane i čuvaju čast i ponos svakog muslimana i muslimanke.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 U istinu je Allah onaj koji sve čuje i koji sve vidi. Mesir Laksa je prva kibla umeta. To je treći haram umeta. I Mešćul Aksa je mjesto Isra poslanika sallallahu alaihi wa Mi bosanski muslimani smo počašćeni time da je Kaaba kao naša kibla, kao kibla ummeta u pravcu Mešćidu Aksa, odnosno kada se okrećemo u namazu u pravcu Mešćinu Harama, u pravcu Kjabe, mi se u isto vrijeme okrećemo i prema Mešćinu Aksau, koji se tečno nalazi u dijagonali prema, znači iz pravca, pravca jugoistočne Evrope prema Kjabe. Dva velika ashaba, dvojica velikih vojskovođa koji su vodili muslimansku vojsku, koji su pregodili ashabe poslanike sallallahu alaihi wa sallam su 634. godine odnosno 12 godina nakon Hidžre oslobodili prostor Palestine, a ta dvojica vojskovolja su ibn As radijallahu anhu i Halid ibn Velid radijallahu nakon toga je Omer ibn Khattab radijallahu anhu drugi halifa Hulepa i Rašidina preuzeo ključeve kuca i bez borbe ušao u kuc. Ušao neprimijećeno zajedno sa svojim pratiocem koji je na smjenu zajedno sa halifom Omerom ibn Khattabom radijallahu anhu od kojeg se plašio prokleti šeitan jer je poslanik sallallahu kazao Omara, nisam vidio da ideš jednom dolinom, jednim putem, a da šeitan prokleti iblis ne bježi drugom dolinom jer se stavuje susretno s tobom. Omer ibn Khattab, taj veliki ashab, kada je ulazio u kuc Ušao je kao pješak jer je tada kada je ulazio u kuc bio red da njegov sluga, onaj koji je, bio, koji je njemu pravio društvo, trebao da jaši na Da je Omer ibn Khattab radijallahu anhu, koji nakon što je ranjen od strane Međusije u džami poslanika sallallahu alaihi wa nakon čega gubi svijest pa ponovo dolazi sebi, ne pita za doktora, ne pita jesu li preduzeli sve da mu spasi život, već pita dvije stvari. Jeste li klanjali sabah kako treba, jeste li uspjeli da klanjate sabah navaka? I druga stvar, je li me napao muslima ili me napao muslima? I bio je sretan što ga nije napao muslima, već međusija, odnosno obožavalac Mešćinu Aksa, odnosno Kuc, odnosno Palestina, koja je prostorno od prilike veličine nešto, više od polovice Bosne i Bosne i Hercegovine, je vakuf drugog kalife u Lefari I taj vakuf je samo za nekoliko stoljeća 1099. godine bio okupiran od strane Okupacija Kuca odnosno u Laksavu, okupacija Palestine, je trajala punih 88 godina. Za historiju, za uzvišenog gospodara, to je, to je samo jedan tren. Salahuddin al-Ejubi, nakon pobjede na Hitinu, 1187. godine, oslobađa Mesčidu Aksa, odnosno oslobađa Kuc, oslobađa dio Palestine, a potpuno oslobađanje Palestine se desilo tek 1991. godine. Englezi su okupirali Palestinu 1917. godine i ta okupacija je trajala od strane Engleza sve do zvaničnog proglašenja takozvane države cionističke tvorevne Izraela. U to vrijeme, vrijeme okupacije od strane Velike Britanije od 1917. do 1945. godine je planski naseljavan jevrijski živaj, cionistički živaj, po projektu Velike Britanije i Sjedinjenih američkih država. Muslimani su se, kao često kroz istoriju, odupirali tom nasilju, odupirali, odupirali, odupirali toj okupaciji i u to vrijeme je bilo nekoliko velikih revolucija kojima se pokušavala osloboditi Palestina. Prva je 1929. godine, al ratu. Druga 1935. ta sam i velika revolucija i veliki palestinski ustanak između 1936. i 1939. godine. 14.5.1948. godine je proglašena sionistička tvorevina Izraela čijem formiranju se na prostoru okupirane Palestine protivio lobby, jevrejski lobby sa sjedištem u Americi. Projekat formiranja države, cijelističke države, je prvobitno bio zamišljen u Ugandi i Argentini. Ali se odustalo od tog projekta i jevreji su radili znači, na preuzimanju okupirane Palestine od strane Ingleza i proglašenju Sionisti iz Amerike se protive i kažu da nema logike, da u srcu islamskog svijeta, u srcu Araba, da se formira država koja ne može opstati. A onda jevreji koji su radili, intenzivno radili na preuzimanju okupirane Palestine od kažu svjesni smo opasnosti koja, koja se nadrija na nama. Svjesni smo opasnosti za opstojnost buduće države ali vodit ćemo računa o nekoliko vrlo važnih elemenata. Prvo je nabavljat ćemo najsavremenije oružje u vremenu u kojem budemo živjeli. Znači najsavremenija oružja i oruđa koja se budu proizvodila u svijetu će biti naše vlasništvo. I oni to primjenjuju do danas jer imaju najsavremenije oružje. Drugo, obučavat ćemo svakog jevreja i jevreja, stanovnika Izraela, da zna da rukuje različitim vrstama naoružanja. I to su dva vrlo važna mehanizma za očuvanje jedne države. Da ima vlastito naoružanje i da ima osposobljeno ljudstvo, da ima osposobljene ljude, građanstvo, da mogu da se brani, da se ne oslanjaju na drugi. Jevreji kažu mi ćemo učiti i mlado i staro, i zdravo i bolesno da zna da rukuje na svim vrstama naoružanja, da se zna braniti. Ne kažu da će brigu o očuvanju Izraela povjeriti niti u niti nacijama, niti da će se nadati da će to biti neke zaštićene zone i tome slično. Prije nekoliko godina kada je donešena odluka na parlamentu o, o tome da prestaje potreba za obaveznim služenjem vojnog roka u Bosni Najveća radost nakon takve odluke je bila kod Bošnjaka. Jer su Bošnjaci bili sretni što njihovi sinovi ne moraju da odu 3, 4 ili 6 mjeseci, da se obuče, da bar znaju da rukuju, da, da, da puškom. Mi već imamo generaciju, odnosno stasa generacija, koja neće moći da zaštiti sebe, a kamoli da zaštiti državu odnosno zaštiti narod. A naša iskustva iz protekle oružane krvave agresije na Bosnu u periodu 1992.-1995. su i tekako gorka, mada se agresija na Bosnu Hercegovini nije završila potpisivanjem Dejtonskog sporazuma, već se ona nastavlja sasvim nekim drugim, drugim metodama. Znači, to su dva osnovna elementa na kojima, na kojima oni želi da, da, počiva, počiva e, Izrael najsavremenije oružje i obučeno ljudstvo. A što se tiče vanjskog mehanizma koji je važan za očuvanje jedne zemlje, to je, kako kažu jevreji, računamo na susjedne arapske diktatore. Diktatore susjednih, susjedne četiri zemlje, koji neće dozvoljavati da u Palestini odnosno da u, u Izraelu, takozvani Izrael, ulazi niti oružje, niti ljudstvo. I to je ono što oni implementiraju, evo, puni 60 godina. To je ono što se, što se provodi i provodi panički tijelo. Prošle ga rodi jedan od jevreja koji je jedan vrstan naučnik koji ima francusko državljanstvo, koji je porijeklom jevrej, koji je primio islam, govori o tome da država Izrael nema ni pravo ni historijskog, ni teranskog. Znači, nema, nema ni vjerskog utemeljenja da, bude, odnosno da počiva tamo gdje je ona, formirana kao, kao paratvorena. Najduže, najduže neriješeni problem koji je predmetom raznih rasprava pred međunarodnim institucijama na prvom mjestu, pred Ujedinim nacijama je upravo pitanje Palestini. I nema niti jedne, jedne države koja je bila predmetom viš donošenja više raznih rezolucija koji apsolutno nisu, nisu provedene u dijelo kao što je pitanje, kao, kada je pitanje, pitanje Palestine. Židovi smatraju da je kuc, njihovo svjetno mjesto. I oni radi na tome ne samo da zadrže postojeće stanje, okupaciju kuca, već žele da sruše mjesto aksa kao prvu kiblu Oni već godinama podkopavaju prostor između Sahre, između, ispod, odnosno ispod kupole i ispod mjesto aksa, i njihov jedan ekstremni vođa u septembru 1998. godine on poručuje iznad kuca će se violiti samo jevrijska zastava, cionistička izraelska zastava, tamo neće biti ni džamije, neće biti ni kupole i neće biti nikakvih obilježja, muslimanskih obilježja i bit će samo zastava, naša zastava i to je sveta zadaća ove migracije. Znači to su, to su riječi njihovi ekstremista, čovjeka koji to govori, evo, prije, koji je to govorio prije deset godina. Kuran govori o, o jevrejima, da će jevreji imati dva uspona i dva poraža, dva uspona i dva pada. U Feseri, kada tumači ajete prve stranice sure Al-Isra, u kojima se govori upravo ta ta dva perioda, dvije faze uspona i pada jevreja, govore da se to već desilo, neki smatraju da je ovo sad taj, ta kulminacija jevreja nakon čega će doživjeti zasigurno poraz, a poslanik, sallallahu alaihi sallam, hadisu koji bilježi imam muslima, hadis prenosi Ebu Horeira, dela manju, kaže La takumu sa'atu hatta yuqatila muslimuna Neće nastupiti sudnji dan sve do odne dok se ne budu sukobili, dok se ne budu međusobno borili muslimani i jevreji. Jevreji su morali doći na taj prostor, jer mora doći do konačnog obračuna sa jevrijama. Upravo na tom prostoru. Tu na tom prostoru će se pojaviti i dečan. Pojavit će se i Isa Znači, to je, to je prostor, kao što uvaženi, kolega Suleman Efendija kaže, to je prostor na kojem je bilo najviše poslanika, na kojem je dolazilo mnogo, mnogo objava i to je, to je prostor gdje će se pokazati i veliki preznan sudnji dan. Znači, neće nastupiti sudnji dan sve dotle dok ne, ne, ne dođe sukob, do sukoba između muslimana i jevreja. Pa tu pa mu, Pa će muslimani pobijediti Hatta jahtadi al jehudiju min barai hađaru Tako da će se jevreji kriti iza, drv, iza kamenja i iza drvića. Hatta tekulu hađaru ani Pa će govoriti i drvo i kamen. Će progovoriti i kazati Ja muslim, ja Allah, o musliman, o Allahu robe. Hada l halbi. Ovo, evo, iza mene ima jervej koji se krije. Peta'ale maktul. Dođi pa ga ubij. Ille l'darqad, pa innehu min šebebi. Osim drveta garkad, odnosno vuči trn, jer je to jevrejsko drvo, to drvo jedino neće govoriti. Jevreji masovno sade drvo garkad, jer su svjesni da dolazi to vrijeme. Jer računaju na to da će se moći samo iza tog drveta nakriviti. Prije nekoliko godina nakon Saba namaza izlazi jedna mala šačica muslimana iz Mešćinu Isto kao što je na ovoj tribini ovdje došao mali broj, broj mostaraca. U vrijeme, ili najmanje mostaraca, više, više oni koji, su, koji, koji nisu u vrijeme opsade Mostara, u to teško vrijeme moglo se mnogo više dobrovoljaca dobiti odmah glavu dalje za, za Bosnu i za Islam. Nego što danas se ovim nekim normalnim, normalnim prilikama ima muslimana koji, koji hoće da čuju istinu, da tu istinu prenesu ili da dođu da zajedno padnu Allah na Jedna mala grupica muslimana, kao što po našim džanijama, male grupice muslimana dolaze iz Kitiva, dolaze iz tog da se stili, da klanjaju, a ostali čini razne vrste razvrata. Izlazi grupica muslimana iz Mešćeru Laksa, a oko Mešćeru Laksa naoružani jevreji sa pancirima, savremenim oružjem. I onda prilazi mladić jevreju, <clears throat> kaže, pa šta vi jevreji hoćete? Jel' vi znate da ćete vi biti poraženi. A onda jevrej kaže, mi to znamo, jer i njihove knjige ne najavljuju njihov progres. Oni su svjesni i hadisa da je to, da je to istina. Ali šta vam kaže? Mi smo svjesni da će doći to vrijeme, ali gotovo da smo sigurni da to niste vi ta generacija. Dok god u mešćinu Aksa, dok god u u džanu, dok god u Bračiću, dok god u mojoj Žepi, bude dolazio samo Efendija i Mujezin, ili dolazio samo Mujezin bez Efendije, jer mi Efendije ponekad znamo da prestimo. Dok god bude dolazilo samo nekoliko ljudi, nekoliko staraca, nekoliko invalida, nekoliko gariba koji se smjesti uglavnom na stolice i klanjaju, klanjaju se riječi. Dok god bude tako, dok god u mjestu Laksavu bude samo nekoliko mladića i nekoliko staraca, jer su sigurni u okupiranih Palestini. Oni su sigurni sve dotli dok se muslimani međusobno sukobe. Ne ulazeći u to ko je upravo, ako nije. Dok god muslimani iz iz Hamasa, jedni u drugima budu imali, vidjeli većeg neprijatelja, njima će se dešavati ono što im se dešava, dešava danas. Gaza u kojoj živi milion i šest stotina hiljada muslimana je mjesecima pod obsadom. Muslimani u Gazi umiru jer nemaju lijekova, nemaju hrane, nemaju struje, nemaju ništa. Jer u Gazi je ostalo bez posla hiljada ljudi, puta četiri čovjeka, pa koliko je, koliko je to, koliko je to ovaj, osoba. U Gazi umiru ljudi zbog toga, zbog toga što, što ne, ne, nema mogućnost da im se obezbijedi dijaliza nemaju, nemaju, nemaju lijekova za teža srčana okoljenja za, za karcinom i tome, tome slično. Dok mi bošnjaci, naravno, još više od nas, drugi muslimani, bez žive i srljaju, u tom svom sakratnjenom dunjavučkom, dunjavučkom štoku. Mi kao koordinacijni odbor smo u želji da pomognemo na neki način Gazi, da pomognemo muslimanima Palestine, pristupili održavanju sličnih tribina i održane tribine u Sarajevu, u Zenici, u Tuzli, u Boražu, evo danas u Mostaru, ako da za dva dana u Konjicu, planiramo u Krajini, u većim ovim mjestima, znači da držimo tribine, e, gdje smo e, između ostalog pripremili i propagandni materijal ovaj letak, na kojem imate, dobit ćete znači ove letke na izlazni sali, na kojem imate nekoliko najznačajnijih jevrijskih cionističkih proizvoda odnosno logotipove firmi koje materijalno pomažu Izraelu. Nevladine organizacije u Izraelu od 1995. do 2002. godine su potpomagane izvana različitih firmi organizacija sa 11 milijardi dolara svake godine od 2002. na ovamo, sa 15 milijardi dolara godišnje dok se muslimanske humanitarne organizacije koje se bave isključivo humanitarnim poslom zatvaraju pod izgovorom da eventualno imaju veze, veze sa međunarodnim terorizmom, odnosno da postoji neka opasnost. Svi oni koji kupuju bilo koji od ovih proizvoda, ovdje je samo dio djelić proizvoda koji su prisutni uglavnom na našem, našem tržištu, neka znaju da određeni procenat od ovih proizvoda ide za cioniste, ide za jevreje koji ubijaju muslimane Znači, sam podatak je da Arabi dnevno kupe Malbora u vrijednosti stotinu miliona dolara. A Filip Moris vlasnik te firme, svaki dan od prihoda od stotinu miliona dolara, američkih dolara, 12 miliona dolara odvaja, odnosno prebacuje na kraju dana, prebacuje na račun Izraela. Što znači da Arapi, muslimani, Arapi, svako četiri, četiri dana obezvijede jevrejima 48 miliona dolara, inkasiraju, znači pušiti samo malo Da ne govorimo što se tiče Coca-Cola, Fanta, Fanta i ostalo, ostalih proizvoda. I vidjet ćete vi kakvi sve proizvoda ovdje imamo. Znači samo od dolara obezvijede da jevreji svako četiri dana mogu da kupe po jedan milion F-16. To znači muslimani, muslimani Zbog toga je na nama obaveza da povedemo računa kada kupujemo određene proizvode, da, da provjerimo je li to jevrijski proizvod. Ako je jevrijski proizvod, da ga, da ga ne kupujemo jer na taj način ćemo pomoći našoj, na našoj, našoj braći muslimanima, u Palestini. Naravno da je ovaj e, ekonomski patriotizam kod nas pogotovo važan u ovom vremenu. Jer jedan naš brat iz Ljubuškog kaže, u Ljubuškom ne možete, a evo i ovdje, kao samo, samo sa, sa desnom obalom, obalom ne možete naći ni jednog proizvoda sa prostora, prostora gdje su bošnjaci većina. Znači, niti u jednom supermarketu, niti u jednoj radnji ne možete naći bilo koji proizvod koji je napravio bošnjak. Ne postoji ti proizvodi jer tamo se prodaju hrvatski proizvodi, hrvatski, sloveni, njemački i iz Srbije, ali iz, ovog, sa ovog našeg, našeg prostora toga nema. A mi, htjeli ne, svjesno ili nesvjesno, mi i dalje, bez obzira koliko nam bila mrska, mrska Herce Bosna, koje u formalnom smislu nema, nego stoji, ali ona i tekako je čistira. Jer Herce Bosna je jača danas nego što je bila 93. 94. Jer su bošnjaci ekonomski ojačali Herce Bosna. Jer su bošnjaci od Čipuka, od Ljubuškog, od Širokog, od Vitjeza napravili metropole. Kada bi bošnjaci bili svjesni i kada bi se odrekli tog profita i kada bi odlučili da ne kupuju od agresora na Bosni i Hercegovini, od izdajnika iz Bosni i Hercegovine, zasigurno bi oni bili na periferiji događanja i oni bi napuštali ovaj prostor, a ne bi bio ogromni proces kao što je to slučaj, slučaj kod nas. Zbog toga, vas molim da vodite računa i o tome i naravno kada je u pitanju, u pitanju ovaj DVD, jedan, jedan materijal palestine djeca pod opsadom, e, znači kupovinom ovog DVD-a dajući pet maraka, znači vi pomažete, pomažete djeci Palestine, daj da se naučimo da kad jedni druge posjećujemo, da ponesemo jedni drugima, da ponesemo DVD, da ponesemo knjigu, da nešto naučimo. A ne da nosimo banane i mandarine i ne znam, nešto što, što, se, se sigurno pojesti od toga neće, neće biti ništa, nego, nego da, da, se okoristimo od toga. Potrudimo se da na našim svijetima govorimo o Palestini, u namazima, poslije namaza, trebamo sjećati, sjećati Palestine, Mona Islam je e, to činio u namazima, u farz, namazima, znači na, na, na zadnjem rekatu posle rukua je činio punut dovu, odnosno učio je dovu za pomoć muslimanima u određenoj teškoj, situaciji. Na nama je da činimo, činimo slično i da se na, da naravno problem Palestine približavamo našim porodicama, našim ukućanima, da svakodnevno pričamo o tome, da razgovaramo na našim međusobnim međusobnim sjelima, jer kada spominjemo Palestinu, kada se sjećamo naše vraće u Palestini, mi na prvom mjestu i na sebi. Znači mi sebi budimo iz ovog nekog, neke, ne, uspavanosti eh, i na kraju treba pomažemo na prvom mjestu sebi, pa onda, onda i našoj, našoj braći. Molim dobro Čanu da se na putu nama, molim dobro Čanu da pomogne našoj braći u Aziji, Palestine, da dođu do, do, do skore pobjede, molim Loro da uputi našim djece, naše potomke, da ih se ne stidimo, da se oni nas ne stide, da Loro Čanu nam bude na sudnjem danu, da nas uvede u jednom društvu sa Zahvaljujem se našem e, drugom zadaču. U tribine planirano je da pogledamo e, jedan dokumentarni film o stradanju Palestine, o objemu i žestini njihovog stradanja ćemo se sigurno moći uvjeriti iz tog filmu. Do prije toga moje podsjećanje, bez obzira koliko smo mi mali narod, mi možemo dati svoj doprinos da nam učestvujemo u još većem i težem stradanju naših braći muslimana u Palestini i drugdje u svijetu. Time što ćemo izbjegavati polovno ovih proizvoda. ima niz priča diljem Bosne i Hercegovine pa i bivše Jugoslavije gdje se kaže, među ostalog, da sam slušao priču o Foči, da tamo jevreji nisu mogli obstati jer su ih izbjegavali, bojkotovali kupovinu njihovih proizvoda, također i Prizren i slično, što znači da se bojkotom može, može stati u kraj zlodjelima, odnosno zlotvorima. E, također bih podsjetio sebe i vas na jednu e, divnu knjigu napisana je 1930. godine, ona u prevodu ima nekih stotinjak strana, zavisi od formata, i je većina vas čitala, ali vrijedi ponovo pročitati, nje naslov Zašto su muslimani zaostali, a ljudi napredovali. I tamo e, jasno šeći glasnog koji je posjetio Bosnu i Hercegovinu još u ono vrijeme dva puta, govori o razlozima stagnacije i nazadovanja muslimana, odnosno zašto su drugi tako daleko otišli. E, zato i stoga uzmimo povuku, a sada svakako e, želim da pogledamo ovaj dokumentarni film i također iznijeti povuku da čujemo, nakon čega će, ako mogu da mu htje se i dobro. moći klanjati ako ovoga nam usali poslije sve ovoga, poslije ovoga. Ili, ovdje nam usali ili u kraljecu sve jedno. počnem sa učenjem dove, želim da podsjetim sebe i vas na još dva pravilnika. E, e, oni koji imaju kablovsku televiziju mogli su e, gledati televiziju, emisiju Latinice na hrvatskoj televiziji, između ostalog i Senat Čefezović tada kazao da mu je visoki predstavnik rekao jednom od emisija njegovi rat u Bosni i Hercegovini nije završio pa je blago zastao, a onda još kao dovršio, dok Karadžić i Mladić ne budu uhapšeni. U ovom njegovom ratu u Bosni i Hercegovini nije završio, može i treba da bude pouke, velike pouke za nas. E, zato neka nam budu na umu riječi poslanika Veselama, ko ne pridaje pažnju stanju muslimana, ne pripada njima i zato pozivam sve nas da molim Allaha u noćima za naše stanje i stanje braće muslimana u Palestini i diljem svijeta. Ustanimo u vrijeme kada drugi spavaju, klanjajmo dva rekiata, dignimo ruke Allahu jer je to vrijeme kada uzvišeni Allah prima dobe, a neka i ovo bude vrijeme naše dobe i molimo Allaha da nam je u Kabuli, a mufti u pozivnom danu. učili dobu za sve nas i braću muslimani na muslimani. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا قوة إلا بالله ولا عدوان إلا على